تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر ونحن بأمة تسمو طريق Nemoj zulum učiniti, ali ne daj ni da se tebi zulum čini. تعيد الماضي لأنظر ويشرق عزها بهذا الدين لا أكثر وتبقي أمتي Jest islam blag, ali je islam i žestok i te kako žestok prema onome koga darnu.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 da je savršen, što znači da je na najvećem nivou je upravo najveći dokaz ljudima uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala. I vidjećemo ko razmišlja o ovom Kur'anu, uvidjećemo tačno da nije postojala ni najmanja mogućnost da od nekog drugog dođe osim od stvoritelja ljudi. Mi smo već prije napominjali, a nije na odme da se podsjetimo na to, da imaju tri vrste govora. Prvi govor je obični ljudski govor. I taj govor među ljudima se razlikuje. Imamo pjesnika, imamo književnika, ima ljudi koji su riječiti. Imamo ih ono što znaju, ne znaju kazati i tako dalje. I taj ljudski obični govor razlikuje se među, među ljudima. Iznad toga govora je govor Allahovog poslanika. Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji kaže u'titu džavami al kelim. Dato mi je suštinsko značenje govora. Što znači u malo riječi puno kaže. I ljudi su po tome poznavali da je Allahu poslanik. Dolazili bi iz raznih mjesta arabijskog polotoka. I Boži poslanik, ali i sad veselam, bi sa njima govorio njihovim narječima nekada tako teškim da ashabi nisu razumjeli. Nisu razumjeli oni šta to znači nekada. Jer je to jedan veliki prostor. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovaj Kur'an je objavio na sedam harfova. Sedam načina. Kako bi olakšao za vrijeme objave Kur'ana ljudima da uče Kur'an jer je to bilo staraca, jer je to bilo djece, žena. I nisu svi mogli po onom kurejšijskom naglasku da uče i govore. I zato je na sedam načina, sedam harfova objavljen Kur'an i Kerim. Vidjet ćemo da Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govori svim tim narječima među Arapima. I ashabi su se čudili. I iznad toga je govor uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, koji je nedostižan. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نبي مغلي دوشي سا سليجنيم كذا بيسا ljudi i ساكوبلي sakupili ne bi mogli doći sa sličnim govorom يدني makar jedni drugima potpomagali Dakle, zaista jedno čudo koje je pred nama, kao što je bio štab Musa a.s. kada ga je bacio pa se pretvorio u zmiju. Tako mi u Kur'anu danas vidimo te mođize i čuda. Samo što je nažalost, nažalost veliku ovaj Kur'an daleko od muslimana, a kamoli od, a kamoli od drugih. I to je danas jedan veliki musibet u kome se cijelo čovječanstvo, u kome se cijelo čovječanstvo nalazi. Dakle, Kur'an je savršena Allahova mođiza, veliki ajet, veliki dokaz ljudima istinitosti ove, ove Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. To navodim kao napomen. Jer ovdje vidimo da nam uzvišeni Allah se obraća raznim zakletvama. I sve na svom mjestu. Ništa nema da je rečeno slučajno. To je spomenuto zbog određenog cilja. Tako ćemo vidjeti da uzviženi kaže فَلَا أُقْسِمُ hunnes. Ja se kunem zvijezdama koje se skrivaju el dževari koje se kreću el kunnes i izvida gube. Zakletva uzvišenog Allaha Đelešanuhu koja ukazuje na veličanstvenost tih događaja i na njegovu svakakvu snagu i moć i mudrost i njegovo znanje koji je u stanju i koji je stvorio te zvijezde da nam pokaže tu svoju mudrost i tu svoju moć i svoje znanje. Da nam pokaže da ima stvoritelj svega toga. To je jedno, da ukaže na svoju veličinu. I drugo, da nam ukaže na to što ćemo vidjeti kasnije وَالْلَيْلِ إِذَا أَسْعَسْ i tako mi noći kada ona veo spušta wa subhi idha tanaffas i tako mi zore kada diše kada sviče. to je drugo značenje ovoga što znači nakon teškoće doći će olakšica ovo je govor upućen muslimanima u Mekki dok su bili najteže prilike koje čovjek može zamisliti i uzvišeni Allah prvo muslimane upozorava na teže događaje od toga, to jest teško, ali teže od toga jeste kijametski dan. Pa kad se čovjek ukaže i ukaže na ono teže, zaboravi ono, iako bio musibet, na ono manje i na ono lakše. I drugo, ovdje se kaže, uzvišeni Allah se zaklinje noću koja kada spusti svoj veo, dakle kada ovlada tama, gluho doba noći kada je sehur, potom je i nazvan sehur. Po čemu se zove sehur? Od toga je nazvan i sihr. Šta je sehar, šta je sehur? To je sve uzeto u arapskom jeziku od jednog korijena riječi. Nešto tajnovito. Pa je sehar potom je nazvan zato što je tajnovit. Sehur je potom je nazvan zato što je gluho doba noći. Strahova jedna. To je, potom je sehur dobio ime. I nakon toga, kada, dakle, upoređuje nam uzvišeni Allah Đalešanuhu ove događaje u prirodi sa događajima među ljudima, u društvu, drugim riječima, kada teškoća među ljudima proširi se, kada ljudi misle da je bezizlazna situacija, وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ Tako mi, zore koja diše, to jeste, dolazi drugi život, dolazi olakšanje od uzvišenog Allaha, Đelešanu. I tako se i dešava. Innehu la qawlu rasulin kerim, zaista je to govor Allaha tabaraka wa ta'ala koji je dao svome poslaniku plemenitom Džibrili Eminu koji je prenio Resulullahu Muhammedu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Imamo zakletvu s jedne strane i imamo ono na što se zaklinje. Imamo ono čime se zaklinje. Imamo ono na što se zaklinje. To je razlika. Ovdje čime se zaklinje, zaklinje se zvijezdama koje putuju, koje se skrivaju, koje se iz vida gube. Zaklinje se noću kada tamo svoju spušta. Zaklinje se zorom kada sviće To je ono čime se uzvišeni Allah zaklinje. A na šta se zaklinje? Zaklinje se innehu la qawlu rasulin kerim. To se zove u arapskom jeziku džewabul qasem. Odgovor na tu zakletvu. Šta se htjelo tom zakletvom reći? Zaista je to govor plemenitog poslanika koji je Allah Đelšanu dao. To jeste, sve ovo ukazuje gore spomenuto na Allahovu moć, veličinu, na Allahovu jednoću, da je on neprikosnoven, da je on jedan jedini i sve ovo gore ukazuje na to da će nakon teškoće doći olakšica. To su dva značenja koja se uzimaju iz, iz, ovih, iz ovih hajeta. Innehu le kaulu rasulin kerim, Kur'an je zaista dostavljanje iza izaslanika plemenitog a to je Melek Džibril, vi kuvatin moćnoga, posjednika snage, in de zil arši mekin, od gospodara arša cijenjenoga. Muta'in Thamma amin, kome se drugi podčinjavaju, drugi meleki, thamma amin, tamo to jeste u svijetu meleka emin i kod uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala kakav je pouzdan. I pogledajmo sada ovo. Uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala objavljuje istinu. Prego svoga poslanika koji je, naziva ga emin. Kome? Svome poslaniku koji je isto tako koji je isto tako emin. Izvali su ga El Emin ne uzimajući u obzir ono što su kasnije počeli govoriti iz svog haseda, iz mržnje. Ali to ne mijenja situaciju. On jeste emin, on jeste pouzdan, on jeste taj koga su ljudi još u džahilijetu takvim, takvim prozvali. Ali postupak, postupak muširika Kurejša je isti kao postupak židova. Abdullah ibn Selam prima islam. islam. I znate kako je primio islam. On je očekivao da dođe Allahu poslanik ali i sad vasalam. I gledao, gledao i očekivao kada će se pojaviti. I kada je čuo prvu vijest o njegovom dolasku u Medinu, a već je proučavao knjige prije, potrčao je, potrčao je da ga dočeka. Pa se čudi njegova tetka i kaže, šta ti je kao da si čuo vijest o Musa'u da je došao? I prima islam, Abdullah ibn Selam, prije židov bio. I Boži poslanik, ali i salatu wasalam, jednom prilikom, dok još židovi nisu saznali za njegov islam, stavi ga iza sebe, gdje ga neće vidjeti, iza zastora. A dođe mu jedna delegacija židova i on ih pita, šta kažete za Abdullaha ibn Selama? Oni kažu, to je jedan od najboljih. Sin jednog od najboljih među nama. Prvak među nama. A onda on ih pita, a šta kažete kada bi on primio islam? Danas Allah sačuva od toga, kažu. To je nemoguće da se desi. A onda naređuje Resulullah sallallahu alaihi sallam Abdullah ibn Salamu da izlazi pred njih, da izađe pred njih i da prouči šehadete šehadu en la ilaha illa Allah šehadu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Odmah oni u jedan glas kažu najgori, sin najgore. <laughs> Otkud od jednog, otkud od jednom da se to tako pretvori? Kako to? E to je to okretanje prema dnevnoj politici. Neće da prihvati zdravim razumom, da, da prihvati to, nego odbija iz svoga inada. Tako su Resulullah sallallahu alaihi sallam. Zvali ga El Emin, povjerljivi, pouzdani. Zar se nisu obradovali kada je ušao kod Keabe da on bude taj koji će među njima presuditi ko će staviti Hadjarul Esved na svoje mjesto kada se obnavljala Keaba. I sve ono što znamo o njegovoj biografiji prije poslanstva. Čim je ljudima obznanio istinu, odmah su se okrenuli protiv. I što je najgore, njegovi najbliži. Ebu Leheb, njegova Amidža, sakupio ih i kaže im, o skupino Kurejša, kada bi vas obavijestio i rekao vam da dolazi jedna vojska iza ovoga brda, koja hoće da vas pregazi. To je velika vijest. Da li biste mi vjerovali? A oni kažu, svakako da bismo. Nikada od tebe ni jednu laž nismo čuli. Mađar rebna alejke kediba. A onda im on kaže, ja vas upozoravam. Ja sam taj koji vas upozorava pred nastop sudnjeg dana. Dakle, poziva ih u vjeru. A onda Ebu Leheb, njegov amiđa kaže, tebelek, neuzubila. Kaže, nek si proklet, zar si nas zbog toga sakupio? Pogledajmo okretanja toga. Do juče ga mogu, sad ga ne mogu odjedno. Zašto? I uzvišeni Allah, o tome ćemo inša Allah govoriti, daje kaznu od istoga ti Allahovog poslanika da proklinješ, e tebe će Allah, njegov zaštitnik i zaštitnik svih mumina, tebe o Ebu Lehebe će Allah prokleti. I do sudnjeg dana se uči tebet jeda ebi lehebim u teb. Proklete neka su ruke Ebu Leheba i on sam neka je proklet što znači zapečaćena mu je njegova sudbina. Nije šala raditi protiv ove vjere. Zapečaćena mu sudbina na početku. Koliko je bilo onih kasnije koji su primali islam? I krime ibn Ebi Džehl. Borio se protiv islama, sine Buđehla. Kasnije poznati mu Fesir primio islam. Omer ibn al-Khattab i, poznati i bolji Zar se nije na početku borio? Pa ga Allah uputi. Ali nije dosjegao taj stepen. Šta su ovi radili? Dakle, vidimo kako čovjeka odvodi, odvodi njegova strast na krivi put. Inde dil arši mekin, koji je od gospodara arša cijenjen. Muta'in thamma amin kome se drugi potčinjavaju, kome su drugi pokorni, tamo pouzdano kod Allaha te baraka wa ta'ala. Emin koji je pouzdan i to je njegova najvažnija osobina, vjernost. Ovdje bih naveo jedan rivajet koji je spomenut u pogledu objave kuranskih hajeta, a to je kada je objavljena sura en neđum. Zabilježeno je u sahih predajama da su mušrici u Mekki seđdu učinili. Buharija navodi hadis od Ibn Abbasa radijallahu anhuma koji kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem učinio bi seđdu kad bi čuo suru en neđum. A s njim bi to učinili i muslimani mušrici, džini i ljudi ovu suru. Što hoću da spomenem ovaj rivajet? Upravo zbog toga što ima jedan drugi rivajet, jedna predaja, ali nije istinita. Koju danas i za koje nju i njoj slične rivajete ili predaje hoće da se uhvate razni orientalisti, mustešrici, i da na taj način ubace sumnju u ovu vjeru. U pogledu ovoga spominje se da je Boži poslanik, ali i selam, svakako napominjem da to nije istinito. Spominje se da Boži poslanik, ali i selam, da je učio ovu suru kod Kjabi. I kada je došao do kuranskog ajeta, أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى I vidite li Lata i Uzata, to su dva njihova kipa, božanstva koja su obožavali uz Allaha Đerlešanu. Wa menate thalithata al-ukhra i trećeg manje cijenjenog menata. spominje njihove kipove. Ova predaja koja je neispravna, neistinita, kaže pa je tada šeitan ubacio na jezik Allahovog poslanika, ali i sad selam, a to su golubice, dakle kao pohvalno se o tim kipovima izražava, čije zauzimanje kod Allaha je poželjno. Pa su to čuli mušrici i onda su seđu učinili. Svakako neki od islamskih učenjaka kao što je bio e, šejh Muhammed Nasiruddin al-Albani rahimahullah napisao jednu posebnu knjigu na tu temu. E, nazvao je Nasbul Međanik li Nesfi Kisatil Garanik u kojoj je obradio sve te predaje koje govore na ovu temu i dokazao da su one lažne. Isto tako Ibnu Kethir spominje da su da e, ove predaje nisu nisu merfu, dakle ne dosežu do Božijeg poslanika, ali sad sam tako da su neistinite. Pazite, uvijek ćemo vidjeti da oni koji se bave neistinama, u stvari hoće da pomiješaju jedan dio istine i jedan dio neistine. O čemu se u stvari radi? Zapamćeno i za, zato sam vam prvo ovaj rivajt spomenuo u Buhari. Rivajt u kome se kaže da su i mušrici seđu učinili kada su čuli ovu, ovu suru, suratu Neđum. A kako i ne bi? Zaista sura koju kad čovjek sluša i razumije je, ne može ostati ravnodušan. Bio on musliman ili ne bio musliman. Ta sura o čemu ona govori? Čuda od značenja. Upozorava ljude. A oni su znali da Boži poslanik, ali i sato salam, znali su da istinu govori. I zato Velid ibn Mugire, koga su poslali mušnici Božijem poslaniku, ali i zato sada da s, njim, da s njim vodi pregovore. Kada je došao do Allahovog poslanika, ali i zato sam i dao mu ponude. Ako hoćeš, sakupit ćemo ti i metka, pa ćeš biti najbogatiji. Ako hoćeš, postavit ćemo te za vladara među nama. Ako hoćeš, izabrat ćemo ti koga hoćeš, pa ćemo te oženiti. A ako osjećaš neku tegobu, neku bolest, ispitat ćemo kogod ima ko je stručan da dođe da te liječi. Dakle, nude mu sve ovo od ovoga dunjaluka. A onda ga pita Allaho poslanik, ali za to se rama. Jesi li ti završio? On kaže, jesam. I uči mu ajete s početka sure koje? Fusilet. Fusilet zaista značenja kao munjom da ga udara. Dok nije došao do kuranskog ajeta kojim i se prijeti, kojim se prijeti tim mušicima, da ih može snaći ono što je snašlo Ad i Femud, a oni su čuli za te drevne narode, kako su bili uništeni. I znajući istinitost riječi Allahovog poslanika, ali sad sam znajući da on nikada laž nije progovorio, bojeći se da ga u tom trenutku munja ne da, zadesi, stavio je prste u svoje uši i rekao hasbuke, hasbuk, dosta je, dosta više. Bojeći se da ga to ne zadesi. I zato, Boži poslanik, ali sad veselam, učeći suru en neđum, mušnici nisu mogli ostati ravnodušni. Svi su seđdu učinili. Kako seđdu učinili, a mušnici? Pa mušnici znamo šta znači. Oni su vjerovali Allaha te baraka ta'ala, ali uz njega su pripisivali mu druge drugove. Pripisivali kipove i tako dalje. S tim što je ovdašnji, ovdašnji ili današnji širk puno, puno gori. Kako to? Pa danas njih mušici, Kažu, ne ima ga nikako, ne uzobila. Oni su priznavali. Današnji mušrici kažu, Allah je u džamijama samo. Allah samo tu, ništa više. Vlast, sudstvo, vojska, zakonodavstvo, ekonomija, sve to nama. A Allah samo uz Sergije, uz, uz Ramazan, uz Bajram, uz Hadž i gotovo. Ne uzubila. To se zove sekularizam. To se zove odvajanje vjere, smijemo reći, smijemo, vala, kut pukla da pukla, od države, odvajanje vjere od cjelokupnog života. Hoće da te učini ništa u sebi, pri sebi i ništa. Ima u srcu. Kako ima u srcu? Onda potom je i šeitan mumin ne uzovila, jer on zna da ima Allah, zna da je jedan. Ali Asija. Ima i u srcu, ali Boga mi, i u dijelima svakako. I znali su Znali su da je to istina. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا To Kur'an kaže. I to je istina. وَجَحَدُوا بِهَا Oni ovu istinu, oni ovaj Kur'an, oni to poriču وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ A oni u sebi ubijeđeni su u potpunosti da je to istina. Ali oni to poriču. Zašto? Zulben. Zbog zuluma i nepravde koju čine. Ve uluva i zbog kibura svoga. Zbog oholosti. Jer oholost, šta je to oholost? Je odbijanje istine. Dakle, vidimo da oni znaju da je ovo istina, ali oni to neće da prihvate. Da vam samo spomenem, nekoliko ajeta s kraja ove sure. Dakle, u Buhariji je spomenuta ovaj rivajet, i to je istina, da su i mušnici čak činili seđdu kada su čuli učenje ove sure. Ali nisu učinili seđdu zato što su čuli da je neuzubila Allaho poslanik, ali sad to sam pohvalio njihove, pohvalio njihove kipove. O tome ćemo kasnije ukratko posebno da progovorimo. Pogledajte samo neka značenja. Efera ejte alladhi tawalla wella, meni o onome koji se okreće od istine. Wa a'ta qalilan i malo samo udjeljuje wa ekda i onda potpuno prestane udjeljivati. E indehu ilmu l'gajbi fa huwa yara zar'un ima znanje gajba? Pa on onda vidi nešto što drugi ne vide. Em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima suhufima Musaovim wa Ibrahima alladhi waffa i Ibrahimovim koji je obaveze potpuno ispunjavao Ella teziru waziratum wizra ukhra da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi Ovo su ajeti s kraja ove sure i neđm. Wa el lejse lil insani illa ma se'a i da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Gdje je to? To je napisano i objavljeno i u Kur'anu i u suhufima Musaovim i, i Ibrahimovim da ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi wa an sa'yahu sawfa yura i da će se trud njegov sigurno pokazati thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa i da će prema njemu u potpunosti svom trudu biti isplaćen dakle nagrađen ili kažnjen وأن إلى ربك المنتهى إذا جس غسبدار تفوم بونو وراتتي وأنه هو أضحك وأبكى إذا يؤون إذا أون نسميه إن أبلاتش نودي وأنه هو أمات وأحيا إذا أون أسمرتشي يوجيفلي وأنه خلق الزوجين i da on par stvara el zekara wal untha muško i žensko min nutfatin idha tumna od kapi sjemena kada se izbaci wa anna alayhi nash'ata al-ukhra idha cha'ih on ponovo oživjeti wa ennehu huwa aghna wa aqna ida da on daje bogatstvo i moć da stječu wa ennehu huwa rabbu ši'ra i da je on gospodar Siriusa wa ennehu ehleke adenil ula ida da je on drevni ad uništio وقوم نوح وثمود فما ابقى i Themud i da nikog nije poštedio wa qaume nuhim min qabl i još prije Nuhov narod innahum kanu hum azlama wa atgha koji je najokrutniji i najobjesniji bio wal mu'tafikata ahwa i prevrnuta naselja, on je prevrnuo čija? Lutovog naroda. Ovaj ajet počinje učiti, e, malo su mi pokazali ukratko, na kaset jedna žena učač, ali daj Bog da učač, umu kulsum. Žene koje slušaju to, koje su slušale, navodi ih na plać. Navodi ih na plać kako je učila. Ali Allah dade da krene putem onih koji zavode da Allah sačuva. Wal mu'tafikata ahwa i prevrnuta naselja on je prevrnuo fagashaha ma ghasha i ih je ono što ih je snašlo فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš hada nadirum minan nuduril ula ovo je opomena kao i prijašnje opomene ezifetil azife smak svijeta se približava lejse leha min dunillahi kašife Allah će ga jedini otkriti nikoga nema ko može to otkriti Efe min hadhal hadithi ta'đebun, pa zar se ovom govoru iščužujete, wa tadhakune, wa la tebkun, i smijete se, a ne plaćete, wa entum samidun, gordo dignutih glava, fesđudu lillahi wa budu, bolje padajte licem na tlo seđdu, činite pred Allahom i njemu robujte. Ko može? osobito onaj koji izvorno razumije ove ajete i njihov stilski njihovu stilsku stilski uticaj ko može ostati ravno dušan da se do ne učini osobito kad znamo da su mušrici Mekke vjerovali u Allaha Đelešanu s tim što su širknu činili tako da kada bi čuli ove ajete seždu bi svi odjednom učinili I neki spominju da je u stvari to bio uzrokom čega? Da se vrate muhađiri iz Abesinije, da se vrate u Meku. Kako i ne bi. Svaki dan su iščekivali nove vijesti. Jedva čekali da se vrate u rodnu Meku. Da se pridruže Allahovom poslaniku, ali i zato selam. Jer ništa je tuđina, ništa je gurbet u kome su se našli, prema tome što su bili odvojeni od Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Iako je to što su bili daleko od svojih domova, to što su među nemuslimanima imalo svoj veliki uticaj. Čim su čuli ovaj haber, čim su čuli ovu vijest, da su mušrici svi do jednog sećda učinili, čuvši ovu suru, pohitali su svi da se vrate nazad svojim kućama. Ali nije to značilo, nije to značilo njihovo prijemanje islama. To je bio samo jedan osjećaj njihov ili to je bilo samo njihovo trenutno stanje osjećanja ovih ajeta, značenja ovih ajeta i nakon toga vratili su se ponovo na širki kufar. Oni koji su htjeli nešto da ubace, a ne mogu i nisu mogli sa Allahovom pomoći, rekli su da bi protumačili to zašto su mušlici seđdu učinili kod slušanja tih ajeta, kažu šeitan je ubacio na jezik Resula, ali i sato da pohvalite mušrike. Kažemo, nije istina. Ako kaže drugačije, neka donese, neka donese dokaz. Dakle, nema dokaza, nema dokaza za to. Jer sami ajeti govore i kažu in hiya illa esma'un semmejtumuha entum. Nisu to ništa drugo do imena koja ste im vi nadjeli. Ma anzal Allahu biha min sultan. To su samo isprazna imena. Allah o tome ništa nije objavio. Dakle, ne ima osnove u vjeri, bidatu akidi i vjerovanju. Ne prihvata se, ne može proći. I kako onda se može desiti da prvo na jeziku Resula alaihi salatu wasalam se pohvale ti kipovi, a nakon toga iza toga jedan ili dva ajta da kude te kipove. Ne može to zdrav razum prihvatiti. I drugo kuranski ajet kaže za šeitana, inna ibadi lejsa leke alejhim sultan. Ti nad mojim robovima nemaš vlasti. Ne možeš nikoga uzeti za ruku pa ga natjerati na zlo. A kamoli nad Allahovim poslanikom koji je masum sačuvan od grija. Dakle, nije istina da je moglo išta od Resula a.s. proizaći da kaže nešto u pohvalu tih kipova kao što danas Ne daj Bože da nas Allah toga sačuva. Imamo oni koji hoće, smijemo li kazati, <laughs> koji hoće da se dodvore politici. Pa kažu, hajmo zajedničke dove. Kakve zajedničke dove? Uz njegovu nije sigurno ni tvoja Kabul. Sigurno. Jer ne može biti sastavice hak i batil. Zajedno ne može nikako uvjeri se politika ne može voditi. Vjera može biti iznad politike. Da vjera naređuje politici, a ne da služi politici i političkim interesima. I zato ovdje spominjemo to da ne može se to Allahovom poslaniku, ali sad se sadam desiti, i pravim njegovim sljedbenicima za koje kaže Resul, ali sad u svome hadisu, وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا A ulema su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, to jeste nosioci ovoga pravoga iluma i pravo, i uzmite to sebi, uzmite to sebi za jedno veliko pravilo. Prava i istinska ulema ne može voditi politiku s ovom vjerom, ne može doći pred kamere pa reći, vala ja smatram ovako, naš islam je blag, a tebe kolju. Kako to može biti? Jeste islam blag, ali nije sad vakat da govoriš o tome. Jeste islam blag, ali je islami žestok i te kako žestok prema onome koga darne. Ali on tebe kolje, a ti kažeš islam je blag i ništa više. Ne može to tako. Kur'an kaže jedno i drugo. La ta vlimun, wa la tu vlemun. Nemoj zulum učiniti, ali ne daj ni da se tebi zulum čini. I danas se to podvodi po to. Protorili parolu, imaju neki koji šire teror i sad svako od muslimana kaže mi smo protiv toga, jesmo protiv toga, protiv terora koji se nad nama čini u Palestini, u Čečeni i dan danas u Bosni i na Kosovu i u Alžiru i u svim zemljama muslimana. Jesmo i kako nismo i kako ne bismo bili. Samo oni pod tim terorom ne misle to nego misle da ne mogu raditi ono što su radili i što su namjeravali da rade. E, nećete, inša Allah. Jer Allah čuva i pomaže svoju Allah čuva i pomaže svoju vjeru. I istinska ulema nikada neće se dodvoriti vlastima i kako vjetar puše i kako politika naginje prema tome se okretati. Ne. Jer oni su predstavnici ove vjere i oni odgovaraju za to. I ako ne budu ispravni kako treba, bit će prvi kojima će se džehennem potpaliti na kijametskom danu. A zatim i oni koji ih budu u tome, i zatim koji ih budu u tome slijedili. Šeitan, ako je ubacio šta, on je mogao samo ubaciti mušricima, kao što on njima i vlada. Jer Kur'an i uzvišeni Allah nije garantovao mušricima da će biti očuvani od šeitana. Kako će biti očuvani od šeitana kad su svoja vrata otvorili? Širom šeitanu. Zapravo slijede šeitana u korak idući. Iza njega. Takvima se šeitan poigrava i ne daj Bože da mi mislimo i pomislimo ono šta šeitan mušricima i kafirima donosi. Da Allah sačuva. To čovjek ne bi mogao ni zamisliti. Stoka to ne bi radila. Životinje one za koje kažemo da nemaju pameti. Ali imaju nešto čemu ih je uzvišeni Allah uputio da održe svoj život. Jedan od ovih mušrika, kafira, po tim analizama, ne jedan, nego po postupcima, ide da ne uzobila kao da oženi svoju kćerku. Upozoravaju vlasti djecu i daju im brojeve telefona ako otac nasrne na svoje dijete. Pa šta sve šeitan ne ubacuje takvim mušnicima i takvim kafirima? Dobro, i kako hodaju po dunjaluku po zemlji. Dakle, ali šeitan je isto tako jedna vrsta prevaranta, političara jednog koji kada bi tako učinio, onda bi se znalo svaki kafir u ludnicu. Ostali bi samo pravi mu'mini. Neko jok, zavarava ga onoliko koliko on neće znati i koliko neće toga biti svjestan. Dakle, vidjeli ste iz ovoga kako se kroz jedan dio istine želi proturiti jedna neistina. I ovo je vrlo važno da shvatite kao jednu poruku ovoga kazivanja, inša Allah. Isto tako, slično ovome zaklinjanju, slično ovoj zakletvi koja je spomenuta u suri o kojoj sada kazujemo, je i jedna druga zakletva. Ovdje se zaklinje uzvišeni Allah Đelešanu, kao što smo rekli, zaklinje se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube. Zaklinje se noću kad tmine razastre i zaklinje se zorom kada diše, to jeste kada sviči. U jednoj drugoj suri, sure El Mudefir, za koju se kaže da je druga objavljena. Prva je objavljena koja? Jel Fatiha? Prva je objavljena Ikra, uči i saznaji, jer ovo vjeru slijep, ne možeš znati slijediti. Šta ćeš vjerovat, šta ćeš slijediti? Prvo ilum, znanje, i drugo, rad po tome znanju. Druga sura je odma, ja ejuhel mudefir, o ti umotani, kum fe enzir, ustani i opominji, širi ovu davu, širi ovaj din. To je tvoja dužnost i obaveza i tvojih sljedbenika. U ovoj suri uzvišeni Allah se zaklinje jednom drugom zakletvom sličnoj ovom i kaže Kella wal kamer. I nije kao što ljudi govore i kao što propagandu čine i kao što neistine izmišljaju. Tako mi mjeseca, koji je Allahov ajet. Imamo dvije vrste ajeta da se podsjetimo. Jedni ajeti o Allahovom stvaranju u kosmosu i ti si jedan Allahov ajet. Ako imao pameti da to vidiš, a i ovo je Allahov ajet, ovaj Allahov govor. Jedan ajet ukazuje na drugi ajet. I ne može se desiti da se jedan ajet drugom suprostavi. Jer je jedan i drugi ajet od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Wal kamer, tako mi Tako mi mjeseca. Wallahi, mi muslimani, da ništa drugo ne imamo, nego ovaj ajet, ovaj mjesec, trebali bismo biti ponosni ovi. Kako to? Pa pitanje je kako i zašto. Jer mnogi toga nisu ni svjesni. Jedino se muslimani mogu pohvaliti ispravnim i pravilnim računanjem vremena. Ako hoćete dana, ako hoćete mjeseci. Tačno vidimo prema tome Allahovom ajetu i tome znaku mjesecu. Da bismo vidjeli da je početak mjeseca, trebamo vidjeti da se pokazao taj mjesec. I kod muslimana ne ima prijestupne godine. Ne ima viška i manjka dana. Tačno onako kako je uzvišeni Allah odredio. I ne samo to, da možeš utvrditi kada je mjesec nego možeš utvrditi koliko je sahata po položaju mjeseca. Dakle, i vrijeme možeš tačno znati po položaju mjeseca. I to iskusni vrlo dobro znaju. I zato je preče nama muslimanima da upotrebljavamo hijđretsku godinu i hijđretsko računanje vremena. Ali, nažalost, U većini slučajeva mnogi ne znaju ni koja je godina, a kamoli koji mjesec, a kamoli koji dan u u mjesecu. Naša je vjera vezana za, za ovo računanje vremena. Kako? Pa kako ćeš posti 30. 14. i 15. dan svakog hijđreskog mjeseca? Ej jamul bil, bijele dane kako se nazivaju, po sunnetu. I ako hoćeš i pozdravljaj. Kako ćeš postiti ako ne znaš koji je mjesec, a kamoli koji je dan? Ne možeš znati nikako. I zato musliman u svim oblastima treba da mu je din najpreći. Ako pitaš koji je datum, većinom Allah najbolje zna koliko procenata kazat će ti taj i taj septembar ili oktobar te i te godine. A gdje si ti? Ne ima smetnje da to upotrebljavaš kao drugorazredni termin, da kažeš ta je hijđatska godina i taj mjesec i taj dan, odnosno to i to. Ali ne da ti osnova bude gregorijanski, tamo nekakav kalendar. To je sramota u najmanju ruku za nas muslimane. Jer ako mi to ne čuvamo, hoćemo drug, od drugih očekiva da drugi to čuvaju? I svoju djecu treba naučiti. Ne može se desiti da stariji ne zna. Jer kako ćemo mlađe naučiti? Ne može se desiti, a stariji ne zna pobrojati 12 hijdžetskih mjeseci. Kad je koji, koji je mjesec Ramazan? Je li sedmi ili je deseti? Nije ni jedan ni drugi, nego deveti mjesec hijdžetske godine. To treba znati. Ramazan jednom godišnje, nije dva put. To trebamo znati. Sjest neke stvari imamo rupa u bukvaru koje smo preletili. Nismo dolazili u školu tada. Nije ti to dao ili neko drugi. Ima rupa, treba ponoviti, treba sjest. Nije sramota, ne znaju oni da li se mi podsjećamo na ono što smo zaboravili i lučimo ono što nikad nismo znali. To je naša sramota i ne trebamo i nikome i ne kazivati, ali trebamo to naučiti. To je naše. Islamsko. To nije neki običaj. Dobrovoljno ako hoćeš. To treba. Jer time se karakterišeš da postojiš kao musliman. Da se ponosimo time. I arapskim jezikom da ga znamo i mi i naša djeca da razumimo ovaj Kur'an i hadis Resula alaihi sato salam i tako dalje. Uzvišeni Allah se kune i kaže kella wal kamer tako mi mjeseca وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرْ i noći kad mine, وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ i zore kada svane, dakle slična je zakletva, إِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَرْ zaista je to jedna najveća nevolja. Šta to? Taj kijametski dan, musibet da ne može biti veći musibet. Onaj ko bude polagao račun, dovoljno mu je azaba. Da sve ispravno položi. Dovoljno mu je azaba ako polaže račun. Samo će biti 70.000 oni koji neće polagat račun. Koji će ući u džennet bi gajri hisab bez polaganja računa pred Allahom Đelešanu. I na svaki, nakon što je tražio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, na svakih koliko? Na svakih hiljadu dato mu je još 70.000. Neki izračuna ko umije. Dakle, toliko će biti onih koji će ući u džennet bi gajri hisa bez polaganja računa na kijametskom danu. Najbolji mumini mu je da nas Allah od njih učini. Zatim uzvišeni Allah kaže nevira lil bešer ljudima je to opomena li men ša'e minkum en jete kaddeme eu jete ehar. Ono mi ko želi da pristupi ili izostane. Ko hoće da ide naprijed pravim putem ili da izostane, bujrun tebi na slobodnu volju, prema tome ćeš biti ili nagrađen ili kažnjen, a zatim kaže kullu nefsim bima kesebe trahine. Svaka duša, svaka osoba zalog je onoga što je stekla i što je zaradila. Dakle, ono što si zaradio, ti si zalog toga na sudnjem danu. Tako će ti biti illa ashab al yamin osim onih na desnoj strani dakle onih kojima će knjiga njihovih dobrih dijela biti data u desnu ruku fi jannati yata'alun oni će biti u džennetima raspitivati se međusobno anil mujrimin o kome će se raspitivati anil mujrimin o zločincima jer smo rekli da je najveći zločin, da je najveći prijestup, šta? Nevjerovanje uzvišenog Allaha Đelešanu. Jer uzvišeni Allah kaže innehu kane la yu'minu billahi l'azim. Njegov je taj prijestup što nije Allaha veličanstvenog vjerovao. Kad bi sve ljude pobio ovamo, A ne vjeruje Allaha te baraka wa ta'ala, ovo je veći grijeh. Koji? Nevjerovanje. Ne ima veće grijeha od toga. Kad bi zamislit šta možeš zamisliti, kad bi grijeha uradio. Ne ima većeg grijeha od nevjerovanja. Jer iz nevjerovanja svaki drugi grijeh dolazi i proističe. Koliko god se oni smijali, smjehurili, predstavljali, vidimo kakvi su kad nas se domognu. Ma se lekekum fi sekar. Pitaju jedni druge dženetlije i kažu onim zločincima šta vas je dovelo u sekar. Kalu lem neku minal musallin. Oni odgovaraju džehennemlije nismo mi bili od klanjača. Nismo klanjali Allahu džellešanuhu. To nas je dovelo u džehennemu. Ne može se u džennet bez namaza. Lem neku min al musallin, nismo bili od klanjača, nismo Allahu na seđdu padali. Walam neku nut'imul miskin i nismo sirotinju pomagali, nismo hranili miskina. Niti je Allahov hak ispunio, niti je ljudski hak ispunio. Wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Pa šta su radili? Kažu zabavljali smo se s onima što su se zabavljali. Išli na prater, išli po barovima, po birtijama, po kafanama, pro, provodili se. Nisu znali šta će sa vremenom. Imali viška vremena. Pametnima ne imaju nikad vremena. Sve su u žurbi što više da uhvati da iskoriste od ovog svijeta. Ali onima koji pameti ne imaju, oni imaju viška vremena. I onda ne znaju kuće ga potrošiti. I kad kod njih potroši svoje vrijeme, kaže što sam dobro potrošio svoje vrijeme. To jeste spis koga i uništio. To jeste jedan dio svoga, svoga života uništio. وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْحَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ zabavljali smo se s onima što se zabavljali i nismo vjerovali u sudnji dan hatta etan el jeqin dok nam nije došla smrt. Šta to znači? Dakle, do smrti su takvi bili i na krivome putu. Kakva je uporedba ovoga ajeta spomenutog u suretu Tekvir i ovog ajeta spomenutog i ovih ajeta spomenutih u suri El Mudefir. Ko će nam odgovoriti na ovo pitanje? Jeste li prisutni? Kakva je veza između ovih ajeta spomenutih u suretu Tekvir i ajeta spomenutih u suretu El Mudefir? Za one koji se nisu uspavali, Jer nećemo samo da se sluša, hoćemo i da pratite. Malo je teže pitanje, pa ćemo ostaviti za drugi put. A ja ću sad odgovoriti, inša Allah. Rekli smo na početku da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sve što je rekao ima svoj duboki smisao i značenje, ima svoju mudrost, sve na svome mjestu. Kada se zaklinje noću, zatim se zaklinje čime? Danju. To ima nešto da ukazuje na nešto. Šta to znači? ukazuje na njegovu moć, ukazuje na njegovo znanje, mudrost, tako dalje. I drugo, ukazuje na to da nakon teškoće, nakon džehla dolazi znanje, nakon teškoće olakšica dolazi i tako dalje. Nakon dalaleta, nakon zablude dolazi pravi put. Kao što u prirodi imamo mrak, pa dan mijenja se. Ne ostaje narod na onome na čemu je bio. Jesmo li i mi prije deset godina ko što smo danas. Nismo sigurno, hoćemo li biti ako Allah dadne da proživimo. Nakon izvjesnog vremena, nekih deseta godina ovakvi kakvi jesmo, da nas Allah učvrsti na pravom putu, da nas uputi stazom svoga zadovoljstva. Ali ne ostaje se na istom. Ili ćeš biti gori, ili ćeš biti bolji. Molim Allah da budemo bolji. Ali ne možeš ostati isti. Ne možeš stajati na jednom mjestu. Ma kana Allahu li yadhara al-mu'minin. Allahu se ne može desiti da ostavi mu'mine. Onakve kakvi jesu da se ništa ne dešava. Hatta je khabitha min at-tayyib. Dok ne iznoji one čiste od nečisti, svi se predstavljaju ja sam pravi. Pokazaće se vremenom. A uzvišeni Allah daje te događaje da budete ispitivani kroz njih i preko njih. Tako vidimo da u ovoj suri, nakon ovih zakletvi, spominje nam se Kur'an, koji je furkan, koji je odvajanje istine od neistine. A u onoj prije suri, sura mu Defir, spominješ se šta? Sudnji dan. A šta to znači? I to je jedna vrsta furkana i odvajanje istine i neistine Allahovog suda, gdje će mu'mini biti dobrom nagrađeni, a zločinci prema onome šta su radili. Što znači, kome ne bude ovaj Kur'an dokazom da je istina ovo i ne htjedne ga slijediti, bit će mu džehennem dokazom dovoljnim. Samo što mu to kasnije više koristiti neće. Jeste li vidjeli sada kako jedna zakletva ili jedna slična drugoj zakletvi, kako jedna i druga ukazuju na furka, na odvajanje istine od neistine, kao što Kur'an odvaja istinu i neistinu i na sudnjem danu uzvišeni Allah svojom presudom odvajaće istinu od odvajaće istinu od neistine. Ja bih volio prije nešto završiti sa ovaj ovaj noćasni ders, da makar jedan ajet novi uzmijemo iz ovoga našeg, inša Allah. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Vaš sahibija, vaš drug, tako ga uzvišeni Allah naziva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Allahovog poslanika, svoga Resula. Vaš drug, to jeste onaj koga vi poznajete, sa njim se družite. Dakle, u njegovom ste društvu, nije neko koga ne znate. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Vaš drug nije lud. Šta to treba da znači? To treba da znači da je to odgovor onima koji ga optužuju. Onima koji ga optužuju i danas ćemo slušati Goldzihera i druge mustešrike orientaliste koje neki naši, nažalost, često citiraju i spominju kao jedan svjetski autoritet za orientalne nauke i kulture. Jeste autoritet u borbi protiv dini islama. I on uz mnoge druge kaže pa to stanje u kome je bio taj čovjek misleći na Resula alaihissalatu wasalam kaže to je stanje koje zadesi čovjeka koji je dobio padavicu. Pa kada mu dođe to stanje, onda se trese i onda kaže ajete iz Kur'ana. Hoće da kažu da je neuzubila, da nije normalna, da je lud. Aludirajući na onaj rivajet gdje Aisha radijallahu anha kaže da bi Boži poslanik, ali zato selam, kada bi mu dolazio Melek Džibril, da bi u hladnim zimskim danima se znojio, kao da bi ga nešto prekrilo. Žele mušnici današnji reći, dakle, bio je u stanju besvijesti. A mi njima odgovaramo, da li ne samo jedan, nego cijelo čovječanstvo, tih vaših ili drugih ili kakvih god hoćete ljudi, ili svih generacija i ljudi i džina da su se sastali, da li bi mogli donijeti ovaj govor ili doći sa sličnim govorom ili makar sa jednom surom ko što je kuranska, ne mogu. A kako će to što, što vi govorite moć, tako rekuć po vašoj definiciji, bolestan čovjek? Ne može. Ali vallahi, kufur jeste kufur. I ne ima druge riječi bolje zapravo gore da im se kaže. Jer kufur znači pokrivati u osnovi. Oni pokrivaju istinu, ali samim tim što su pokrili istinu, oni pokrivaju i svoju pamet, i svoj razum, i zato što ono govore, i zato što ono izmišljaju, to malo dijete ne bi reklo kad razmisliš realno i normalno. I vidjet ćemo da je ogromna opasnost za naš muslimanski svijet da se ide na takva takozvana sveučilišta, takve univerzitete, a kod nas se hvale i kod nas se uzdižu, završio na Sorboni, završio na Cambridgeu, završio negdje u Čikagu, ne znam gdje šta je završio. Komu je bio šeji? Petar, Peterson, neki lijevi kafir, neki din dušmanin. Kako ti on može biti tvoj učitelj? On, da je htio hajr, on bi ga sam prihvatio. Nego je on to učio da se bori protiv toga. I danas, nažalost, to je naš domaći musibet. Nećemo ga dalje prenositi i iznositi, jer je to naša domaća sramota. Završi se u Rimu, u Zagrebu, u Beogradu, završi se negdje u Evropi, Americi, obje ručke dobro nam došlo. Završi se u Mekki, završi se u Medini, završi se u arapskom islamskom svijetu. Ne, nemojte, ne do Bog, da nam šta ne bi ubacio. Pa ovaj će ti ubacit, ako će i ko ubaciti taj. Jer taj je, ne zna šta mu je ubačeno. I kako nije svjestan, on će ti ubaciti. A kamo li ono što je svjestan? Ovaj koji ti dolazi sa znanjem arapskog jezika, sa tumačenjem kuranskih ajeta, sa, sa hadisima Resula, ali i sad sam, kakva ti je to opasnost? Opasnost jeste što si živio 20, i 30 ili koliko godina što ti je smrt mogla doći, a ti u džehlu. Koliko imaš toga da se nije naučilo? Jedan mali dio ovo, ovoliko godina koliko se govori, mali jedan dio samo što se naučio i saznao. Puno i, ne, i neuporedivo više je ostalo onoga što se ne zna. Jer znate da su ti orientalisti 50 godina radili na jednoj knjizi. 50 godina. A to je knjiga El Mu'đamul Mufahrasli El Fadil Hadith klasifikacija hadijskih riječi iz devet hadijskih zbirki, svakdje i Buhari, i u Muslimu, i u Tirmizi, i u Nesaji, i Ebu Davudu, i Ibni Mađi, i Ahmedovom Musnedu, i Muvetau imami Malika, i Dariminom, isto tako, sve su to sakopili te hadise, svaku riječ iz toga hadisa po abecednom redu. Ili još bolje po alfabetu, jer abeceda znači ABCD, a alfabet znači elif, bata, ta, po arabskom kako je. Po alfabetu to sakupili. Zašto ne bilo u hadisima otkrili kontradikciju? To je nova riječ, kontradikcija, znači suprostavljanje. Da na jednom mjestu kaže ovako, a na drugom da to pobija. Ne bi na taj način pokušali da se suprostave ovoj vjeri. Knjigu su završili, ali nisu dobili to što nisu dobili to što su namjeravali, što su tražili. Ali pogledajmo koliki trud oni ulažu u borbi protiv ove vjere i pored svega toga kad tu ne uspiju, onda posežu za genocidom, onda posežu za uništenjem cijelih naroda, a da ne kažemo daija, islamske uleme i tako dalje. Dakle, nakon što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ukazao na Kur'an i Kerim da rastavlja istinu od neistine, da će doći razgala nakon teškoće i tegobe koja je zadesila muslimane, ukazuje nam na to da je put dostave Allahove objave čist i jasan i neprikosnoven, a to je od uzvišenog Allaha Đelešanuhu preko meleka Džibrila pouzdanog, snažnog, onoga koji je povjerljiv kod Allaha Đelešanu, pa kako kod tebe ne može biti povjerljiv? Dostavio ga povjerljivom, to jeste Allahov Resulu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I treće, ako si ti povjerljiv, ako si ti istinoljubiv, Ako si ti taj koji si za istine, prileće ti na srce i volit ćeš ovaj Kur'an i učit ćeš ga i raditi po njemu i znatka i boriti se za njega. A ako nisi, formalno ćeš ga uzeti i staviti na rafu da po njemu praši napada. Što znači ako si za toga i ti ćeš se ovdje svrstati. To jeste da budeš povjerenik uzvišenog Allaha Đelešanuhu u pogledu njegovog kitaba i u pogledu Allahove Đelešanuhu vjere. Ne formalno da to uzmeš. Ne iz običaja, ne iz nasljedstva, nego zato što je to hak, što je to istina i što ovo zavrijeđuje i zaslužuje da se za ovo živi i umire Molim uzvišenog Allah tabaraka wa ta'ala da nas pomogne na tome putu, da nas učvrsti i da nas sačuva od spletki nevjernika, da nas sastavi u svojim džennetima, u svom zadovoljstvu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ان الحر والثاب فقوموا للعلا وثبوا فان الحر والثاب Studio Tauhid Islamska omladina Beč. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunnata. ولا في غد شيئا